บุ๊กทูหกสิบเจ็ดสรสัตสรสัตสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองสัมบันธวาชกสรวนามองสัมบันธวาชกสรวนามดูแว่นตา चश्मा चश्मा เขาลืมแว่นตาของเขา वह अपना चश्मा भूल गया वह अपना चश्मा भूल गया เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน फिर उसका चश्मा कहाँ है फिर उसका चश्मा कहाँ है นาฬิกา घड़ी घड़ी นาฬิกาของเขาเสีย उसकी घड़ी खराब हो गई है उसकी घड़ी खराब हो गई है นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง घड़ी दीवार पर टंगी है घड़ी दीवार पर टंगी है หนังสือเดินทาง पासपोर्ट पासपोर्ट เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย उसने अपना पासपोर्ट खो दिया है उसने अपना पासपोर्ट खो दिया है แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน तो उसका पासपोर्ट कहाँ है तो उसका पासपोर्ट कहाँ है พวกเขา ของพวกเขา वे उनका उनकी उनके वे उनका उनकी उनके เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ बच्चों को उनके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं बच्चों को उनके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว लो वहाँ उनके माता पिता आ रहे हैं लो वहाँ उनके माता पिता आ रहे हैं คุณ ของคุณ आप आपका आपके आपकी आप आपका आपके आपकी การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ आपकी यात्रा कैसी थी श्री म्यूलर आपकी यात्रा कैसी थी श्री म्यूलर ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหน คุณมิลเลอร์ आपकी पत्नी कहाँ है श्री म्यूलर आपकी पत्नी कहाँ है श्री म्यूलर คุณ ของคุณ आप आपका आपके आपकी आप आपका आपके आपकी การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธ आपकी यात्रा कैसी थी श्रीमती श्मिट आपकी यात्रा कैसी थी श्रीमती श्मिट สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ आपके पति कहाँ हैं श्रीमती श्मिट आपके पति कहाँ है श्रीमती श्मिट